บุ๊กทู แปดสิบเอ็ดอดีเอ็อดีตการหนึ่งฟอร์ติดเอ็น เขียนส k r i v เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Han skrev ett brev. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบโ Og hun skrev et kort. อ่าน Lese. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับา Jeg leste et magasin. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม โอ Og hun leste ei bok. หยิบ ta เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน han tok en cigarett เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น hun tok et stykke sjokolade เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Han var utro, men hun var trofast. ขาขี้เกียจแต่เธอขยัน Han var lat, men hun var flittig. เขาจนแต่เธอรวย Han var fattig, men hun var rik. เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ Han hadde ikke penger, men gjeld. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย Han hadde ikke flaks, men uflaks. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว Han lyktes ikke, men han mislyktes. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. ขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร Han var ikke sympatisk, men usympatisk.